Večeras, draga braće i cijene i sestre, nastavljam govoriti o dva veličanstvena Allahova te bareke wa ta'ala imena a prošli put smo kazali... Znači, Allahu te barek ime ime Zulpavl i Zulfadl. Da je Allah subhanahu wa ta'ala istinski jedini posjednik svake vrste darežljivosti i također da je on te barek posjednik svake vrste hajra dobra da svo dobro dolazi od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim smo naveli da Allahovo te bareke ta'ala ime Lutaul se spominje samo na jednom mjestu u Kur'anu. U kojoj suri? Gafir, je broj broj 3. U trećem su sure Gafir. Zatim smo kazali da Allahu te bareke vetara ta'ala ime Zul Fadl se spominje i navodi u Kur'ana koliko mjesta? na 12 mjesta u Kur'anu smo kazali da Allahu te barek vetala ime Fadl se spominje. Zatim smo naveli govore učenjaka što su kazali kada se odnosi na Allaha te barek u značenju, u značenju. Pa smo onda naveli niz, niz plodova koji proizilaze iz poznaje ovih Allahu i Tebarek imena. A kazali smo da jedan ajet obuhvata sve to pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala koji ajet? وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ Kada bi se pokušali Allahove te bareke ve ta'ala blagodati i njime te pobrati, ne biste nikada bili u stanju to znači učiniti. Toliko je znači neizmjeni Allahovi te bareke ve ta'ala blagodati koje, kojima nas on subhanahu wa ta'ala obasipa, koje su vidljive i nevidljive, da mi nismo u stanju to da nismo u stanju to povratiti. Također, znači, ovo što mi pokušavamo e, da dođemo do nekih plodova koji proizilaze iz navedenja Allahu i Tebare Kvetala imena, to je općenito ono što čovjek treba da zna, što čovjek treba da zna i da na tim stvarima, da na tim stvarima Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala zahvaljuje, da ne bi bio od onih koji su spoznale Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati i znali za Allahove bare wa ta'ala blagodati, Allah on kaže nakon toga slumme yunkirunaha. A nakon toga su sami poricali te iste blagodati. učinjaci kažu da je poricanje ode došlo u značenju nezahvalnosti. Nisu bili od onih koji su Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljivali na tim blagodatima. Allah on kaže, ja'rifune nije Allah. Oni su spoznali i znaju za Allahove blagodati. A nakon toga su i poricali. Ovo poricaj znači odnosi se da nisu kazali alhamdulillah, nisu te iste blagodati pripisali Allahu subhanahu wa ta'ala, a on je subhanahu wa ta'ala azim. On, subhanahu wa ta'ala, koji je opisan neizmjernim dobrom, da svo to dobro potiče od njega. I tako sve te blagodati koje mi uživamo i svi drugi, sva stvorenja, moraju se pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala i moramo Allahu subhanahu wa ta'ala šukr, šukr činiti na istim. Tako da smo došli do plodova, odnosno sljedećeg ploda koje proizilazi iz ovih Allahovi te tala lijepih imena, a to je da Allah subhanahu wa i svoje neizmjene dobrote, svog dobra i fadla prema svojim iskrenim vjernicima, muminima, čini to da ih čini postojanim, čvrstim na Allahom te tala putu. Ne dozvoljava da ih šetan zavede. Ne dozvoljava da šetan utiče na njih. Iako su oni znači u fazi borbe, dok su na Dunjalku, stalno je faz, znači, e, borbe sa šeitanom. Šeitan ne miruje, šeitan ne spava, šeitan je uvijek tu i uvijek je pored nas. Ne popušta i ne ostavlja nas. I uvijek, znači, nastoji i želi da nas zavede. Želi da nas zavede, želi, ali želi da nas odvede sa staze istine, sa staze poslanika, ali i salatu wasalam, jer nije zadovoljan, nije zadovoljan da bude sam u džehennemu nego će iskoristiti svoje vrijeme maksimalno da što više ljudi zavede i odvede sa puta istine. Ali Allah žele i svoje neizmjene milosti, svoje neizmjene dobrote i plemenitosti dobra prema nama, prema vjernicima, daje znači, čini nas čvrstim postojanim na ovom u dunjaluku, na stazi istine, na putu istine, a šeta nas znači, isputava i ne dozvoljava da, da nas zavede. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ A da Allahove subhanahu wa ta'ala nema, ili da nema neizmjene Allahove subhanahu wa ta'ala dobrote prema vama i dobra iskazanog prema vama, Allah Đelešan nakon toga kaže وَرَحْمَتُهُ i njegove neizmjene milosti prema vama. Znači, pored dobra, dobra i fadla e, E, i hajra koja Allah iskazuje i pokazuje znači prema nama i njegove neizmjene milosti Allah subhanahu wa ta'ala u nastavku ajeta kaže la taba'tumu šeitane illa kalila mnogi od vas bi slijedili šeitana osim jednog malog broja od vas znači svi vi bi bili prepušteni šeitanu i slijeđenju šeitana i njegovih vesvesa, njegovog puta, njegovog došaptavanja ali Allah svog neizmjernog dobra i fadla i rahmeta i milosti prema nama čini ove vijenike postojnim čvrstim na Allahom te barek putu. Pa kada čovjek vidi i uvidi znači da je čvrst, da se ne da olako znači zavesti, da šeta ne uspjeva s tim, neka zna da je to da Allah subhanahu wa ta'ala neizmjerne, znači dobrote prema njemu. Čim vidi da popušta, treba da se popravlja. Allah Đelešanu kaže يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ sabit Gdje? Fil hayati dunja wa fil ahire. U istinu će Allah Đelešanu učvrstiti vjernike postojanim riječima ili riječju i na dunjalku i na ahiretu. Znači Allah će i biti. On će te učiniti čvrstim, postojanje na njegovoj stazi, ali koga? One koji zaista vjeruju, koji su pravi istinski vjernici. Allah će tako učvrsti. Olakšat će im i spoznaju i istikamet i borbu sa šeitanom i neće se prepusti i šeta neće biti u stanju da ga zavede. I to Allah Žešanu kazuje gdje će to se desiti. Fil hajati dunija i u toku njegovog života na dunjaluku, ali isto tako i fil I na ahiretu. Kako i gdje? Znači u onoj rupi u kaburu kada nas spuste i kada se klanja dženaza i kada nas ostave i tu će Allah Žešanu činiti vjernike postojani. Kada? Kada im dođu meleci koji će pitati ko je vaš gospodar, E, koja je vaša vjera i koji je vaš poslanik. Ta tri pitanja, svi će znači biti pitanje. Oni koji zaista budu živjeli kao vjerica dunjalku u tim trenucima će lako odgovoriti. Međutim, oni koji budu pokolebljivi, koji ne budu svjesni, koji nisu svjesni dina, i spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala koji su spoznali Allaha samo riječima i smatrali da je din izgovoriti riječima da je Allah naš gospodar, da je Islam naša vjera, da je poslanik Muhammed naš poslanik, a nisu djelovali, nisu potvrdili svojim djelima, takvi nikada neće moći u kaburu iskazati, znači potvrdu onu koju zaista trebaju iskazati. I Allah on takve neće učvrstiti, takvima neće olakšati, dok će one istinske vjernike koji su na dunjalku zaista živjeli život mu'mina, iskrenog, predanog Allahovog te bareke roba, Allah subhanahu wa ta'ala takve će učvrstiti, takve će postojanim učiniti, znači čak i na ahiretu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala za poslanika وَلَوْ فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ a da nema Allahove dobrote i Allahove milosti prema tebi, jedna grupa oni koji nastoje znači da ti učine nažao i koji žele zaista znači poslaniku sallallahu alejhi ve selleme učiniti nešto što on ne e, znači e, nešto znači sa čim nije on e, sallallahu alejhi ve selleme zadovoljan Allah dželešan kaže u nastavku ej oni bi znači ta skupina koja je nastojala poslaniku sallallahu alihi vseleme, nažal učiniti, on su htjeli da ga zavedu, da ga odvrate od pravoga puta. Oni bi uspjeli u tome. Ali Allah Žešan kaže, a da nije Allahove dobrote i da Allahove tabare koje tela neizmjene milosti nije, e, iskazane prema tebi, da ne postoji znači dobrota i neizmjena milost prema tebi, oni bi uspjeli en luk. Oni bi uspjeli te zavedu. Ali Allah Đelešanu je sačuvao poslanika sallahu alijih veseleme i svoje dobrote i milosti. I sačuvao je vjernike i čini postojan i čvrsti na stazi i svoje neizmjerne milosti i dobrote. Nešto se ti, ahi, osjećaš da si jak. Pa kažeš, vidi kako sam ja dobar vjernik, ja sam snažan, moj iman je visok, Ovi svi ostali oko mene, znači nisu na stazi, nisu dobri, slabašni su i slično. Ne je to što osjećaš, to da Allah subhanahu wa ta'ala. Nije znači što si ti zaslužio, nije ni u kom slučaju što ti misliš da si poseban nego isključivo iz Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. Koliko je dobrih robova koji noći provode na namazima, na seždama, na ruku'u, koji noći znači provode učenju Kur'ana, koji noći provode plaćući, približavajući se Allahu subhanahu wa ta'ala, onda pogledaj sada svoje stanje gdje si ti otakvi jestio dio takvi. A takvi se ne uzdižu, takvi se ne pokazuju, takvi se ne iskazuju u svijetu, niti se hvale svojim, svojim dobrim djelima. Ali Allah Đelšan za njih zna. I zato me radi on one prilike kad su došli vijesti do njega o osvajačima Perzije, među kojima su bili oni koji su tek primili islam, ali su bili neustrašivi borci, toliko su doprinosili borbi i na Allahom te tala putu, da su kazali ovo, vođa pravovjerni, samo da si ih vidio, kako su hrabri bili, kako su bili neustrašivi, kako su bili dobri borci. Kaže Omer, kaže njima neće ništa štetiti što je Omer nije upoznao, jer je gospodar svjetova znao i upoznao. Razumijete? Tako da je Allah zna za takve, ne mora znati ni vođa, ni bilo kod vladara, namjesnika, familije, očeva, gdje, kakav je tvoj iman. Bitno da Allah zna tvoj iman i da znaš šta ti činiš od dobra. A da si ti svjestan da sve što činiš, činiš od Allaha subhanahu wa ta'ala i da nema trenutka niti situacije da možeš nešto učiniti da Allah subhanahu wa ta'ala ne zna, ne zna za istu. <clears throat> Allah kaže Ja ejuhallazine amenu in tansuru Allahe jansurukum va yuthabbit akdamakum Allah subhanahu wa ta'ala obećava vijenicima ako jednu stvar ispuni, da će i on učvrsti učiniti. A to je o vjernici. Ako vi uistinu Allaha subhanahu wa ta'ala pomognete i on, će, i on će vas pomoći. I vaše korake čvrstim učiniti. Što znači ako mi zaista budemo se žrtvovali, želi, i da pomognemo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, a prije svega Allahova vjera se pomaže tako što biti dobar. Ne da nastojiš pomoći druge, a u stvari sam sebe zapostavio. Ne, ti se popravi, ti znači analiziraj svoje stanje, e, vidi gdje si, šta se od Allaho i Tebare Kvetala propisa, njegovi naredbi, gdje si u zabranama koje Allah Subhanahu Wa Ta'ala znači zabranije vjerniku da čini. Pa kada se tu popraviš, onda pokušavaš da taj duh koji si doživio i taj dar od Allaha subhanahu wa ta'ala, to je nur upute, nur spoznaje, pokornosti, Allahu subhanahu wa ta'ala pokušaš prijeti na druge, da i drugi to osjeti ono što si ti osjetio. Ali ako ti nisi slast vjerovanja i slast robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala prema Allahu osjetio, kako ćeš tu istu slast pokušati prijeti na druge? Nisu u stanju. Može biti suhoparno pričanje, prepričavanje, znači puko izgovaranje nečega bez bez pravog imana koje treba da osjetiš u svom srcu, u svojim postupcima, da ono što te nosi, da činiš žunja, znači za susretom sa gospodarom te bareke tala, ali u isto vrijeme iman, vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao da vidiš Allah, iako ga nisu u stanju vidjeti, on tebe vidi, ali toliko znači si e, poletan u svom robovanju prema Allahu subhanahu wa ta'ala, toliko znači to doživljavaš kao da vidiš Allah, a nisi ga u stanju vidjeti. Ali nastojiš znači toliko činiti. I to je ono čime možemo snaći našu vjeru. Da se mi popravimo, da pokušamo popraviti druge. Kada Allah Đelšan uvidi u nama, da se trudimo, da se nastavimo, znači zalažemo za njegov din, njegovu vjeru, on subhanahu wa ta'ala će pružiti pomoć vjernicima i učvrsti naše korake u bilo kom pogledu, prvenstveno znači korake u našem vjerovanju. Jer najveća hasara, gubitak koji može čovjek vjerni doživjeti na Dunjalku je pad njegovog imana. Ne da ti neprijatelji dođu, da te ubiju, da ti, znači čine to što žele i znači, žude da ti učine, nije to tvoja hasara, nije tvoj gubitak to. Najveći gubitak tvoj je da ti popusiš u vjerovanju. Da popusiš u vjerovanju, da ostaviš vjeru, da zapostavi vjeru, da su u gaflatu i zaboravu prema Allahu te bareke, te bareke ve Međutim, najveći užitak jeste da se prepušten Allahu subhanahu wa da pokušava se izvršavati sve ono sa čim je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan, a da se kloni svega onoga što on subhanahu wa ne voli, znači da se nađe kod jednog, kod jednog vijenika. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu, Kul ruhul kudus. Reci, zaista ga objavljuje ili dostavlja ili spušta Melek Džibril, min rabbik, od, od tvog gospodara. Zatim kaže, nakon toga, bil haq. I istina je to što ti Melek Džibril donosi, a to je Kur'an. Kur'an koji je Melek Džibril uzeo kao obavezu da dostavi naredbom Allaha te bareke ve poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam. I to je najveća istina. Najveća istina je Kur'an govor Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže Allah Đelešanuhu cilj spuštanja Kur'ana. Šta je Kur'an? Ono znači mi danas žudimo i tragamo, a to je kako ostati čvrsti posljednji Allahom te barek ta'ala putu u vremenu previranja, fitnije iskušenja, belaja i nedača i svega ovoga što se dešava umetu poslanika sallallahu alihi wasallam. Allah Đelešanu ukazuje ovdje da je spustio lijek, da je spustio lijek koji će nam pomoći da budemo znači, postojen čvrsta njegovom debare kvetala putu. Pa kaže nakon toga, nakon što je ukazao da je Džibril taj koji ga dostavlja i da je to istina, prava istina od gospodara svjetova, kaže nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala li usabbita alladhina amenu kako bi učvrstio one koji vjeruju. Znači Kur'an koji dolazi do Allaha te koji se danas nalazi tu je sebeb ili način na koji možemo biti čvrsti postoje na Allahom te barek vetala put i to zbog čega iz njegovog fadla, iz njegove neizmjene milosti što želi dobro čovječanstvu pa ukazuje na one stvari koje će im pomoći da budu čvrsti i postoje na njegovom putu. I onda ukazuje da je u Kur'anu nešto što se zove vahudan wa bushra lil muslimin. U Kur'anu je znači i uputa za čovječanstvo i radosne vijesti za koga? za muslimane, za muslimane. Musliman je onaj, muslim je onaj koji je, je koji se zaista prepusti i pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala u svemu. Ne znači musliman, ja se osjećam kao musliman, musliman? Musliman je onaj koji se pokorava Allahu te bareke wa ta'ala. Istislam u potpunosti predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. To je zaista musliman. A mumin je neka deređa više od toga veća od toga. Vidjet ćemo znači šta Allah Đelešanu obećava da će podariti iskrenim pravim, pravim vjernicima. Allah Đelešanu kaže وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ U istinu je Allah subhanahu wa ta'ala učinio lijepim, lijepim iman za vas. Učinio ga, znači uljepšao je iman prema kome? Prema vjernicima, prema onima koji su zaista okusili taj iman gdje se ulio znači u njihova, u njihova, u njihova srca. وَزَيَّنَهُ فِي كُلُوبِكُمْ I on je taj koji je ukrasio vaša srca imanom. Pogledajte kako Allah Đelšan pojašnjava. Kako? Allah Đelšan je taj koji vam je podario iman. Kao dar, kao poklon od njega. Zatim je vaša srca ukrasio, ukrasio imanom. Ukrasio imanom. Zatim kaže Allah Đelšanu وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ a učinio vam je prezrenim nečim što ne volite, što vam je odvratno i ružno, šta? I kufr, i nevjerstvo, i griješenje, i razvrat, i sve slučaje, druge stvari. I čak, znači, stvari koje su nezahvalnost. Ovaj kufr može biti u obliku nezahvalnosti ovdje. Sve to učinio odvratnim ružnim za nas, za nas vjernike. Zatim kaže Allah Đelšanuhu, nakon toga ulaike kumur rašidun. Uistinu su ti koji tako osjete da im je iman eh, dar kao dar, da je Allah Đelešanu to dao kao dar i oni su to osjetili, uljepšao njihova srca i živi na taj način. U isto vrijeme preziru i kufr, i nevjerstvo, i griješenje, i razrat, i sve znači što će mala Subhanova ta'ala nije zadovoljan, uistinu je takva skupina na, na pravome putu. A nakon toga Allah Đelešanu objašnjava zbog čega je to dao, fadlen, fadlem min Allah. To je isključivo iz Allahove te barek vetala neizmjene dobrote prema vama. Znači onaj koji osjeti da je njegovo srce prepuno imana, da je zaista u njegovo uh, srce se ulaz spoznaje poznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, istinsko vjerovanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. U isto vrijeme prezire i kufri, nevjerstvo i griješenje. Sve to mu je znači e, ružno. Takvi, takav je na pravome putu. Ali mora znati da to nije došlo tek tako nego da je došao kao poklon od Allaha te barek vetala wa kao jedna velika blagodat od strane Allaha te bareke koja je ukazana njemu iz neizmjerne Allahove tebare bareke milosti prema prema takvima. Zatim sljedeći plod jeste, draga braćo, iz ovih navedenih Allahovi tebare bareke imena Zul i Zul Fadlu, da Allah subhanahu wa ta'ala ne požuruje ne požurije sa kažnjavanjem onih koji su se odali griješenju. Znači, za Allahove subhanahu wa ta'ala neizmjene dobrote i dobra prema stvorenjima, prema svim ljudima, da on subhanahu wa ta'ala ne požuruje da kažnjava takve. A on je kadar, el Kadir da učini znači, i da spusti kaznu svakom trenutku. I mi smo svjedoci i vidimo kažnjavanje jednog dijela čovječanstva, dok drugo opet iste te grijehe čini, ali Allah subhanahu wa ta'ala ne spušta, ne spušta na takve kazne. I to kažemo da je isključivo iz Allahove te bareke ve ta'ala neizmjene dobrote, a on subhanahu wa ta'ala može, može to učiniti. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu u suri Yunus u 60. ajetu وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ لِكَذِبِ A šta misle, kaže, oni koji iznose laži na Allaha te bareke, bareke wa ta'ala jeumel qiyame. Šta će biti na sudnjem danu? Znači ovdje Ibn đeri Rahmetullah Ali ukazuje da ovaj kuranski ajat ukazuje tačno na ovo čemu mi govorimo, a to je da Allah subhanahu wa ta'ala ne požurje sa kažnjavanjem, nego se obraća njima. A šta misle oni koji iznose laži na Allaha te bareke koji su odali griješenje, koji ne vjeruju, znači rade sve ono što je Allah subhanahu wa zabrani od širka, kufra, griješenja svih vrsta, utjerivanje poslanika u laž, ubijanje poslanika, sve što su radili kroz istoriju čovječanstva, šta oni misle? Šta oni misle šta će se desiti na sudnjeme dan? Znači oni sada uživaju, nema kazne, nije kazna spuštana, ali šta misle šta će biti na sudnjem danu? I onda Allah nakon toga završava kuranski ajet pa ukazuje zbog čega je prepustio, zbog čega im je dozvolio, dozvolio da na takav način i dalje, i dalje žive. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allahe lazu fadlin nas. U istini Allah subhanahu wa ta'ala neizmjerno dobar prema ljudima. I se njegove neizmjerne dobroti oni rade i nastavljaju, nastavljaju to da rade što rade razne znači vrste griješenja, ali Allah subhanahu wa ta'ala ne požurije, nego on subhanahu wa kako smo kazali, njegovo prelijepo ime El Halim, da je blag prema čovječanstvu, pušta i daje šansu kako bi se neki od njih povratili. I, vid, i mi smo svjedoci da mnogi ljudi koji griješe, i koji su odani takvim, e, e, vrstama griješenja, da jelađe nakon toga uputi na pravi put. I mi, znači gdje smo mi sve bili, ko je sve šta činio, griješio, ali Allah subhanahu tala vrata Teube je ostavio otvorena do sudnjega dana. Do sudnjega dana su vrata Teube otvorena. Pozivač poziva i doziva, daje su tu, pozivači na svim stranama, dokazi, ajeti, znakovi koji ukazuju na Allah su prisutni. Neko će danas, neko će sutra, neko će za mjesec, neko za 10 godina, neko možda za 50, neko u zadnjim trenucima svoga života će spoznati pa se vrati. I Allah Žešan i tim trenucima primati I svoje neizmjerne dobrote prema njima i milosti. Jednom posvjedoči šehadet iskreno iz srca. I da budu zadnje riječi koje ćeš izgovoriti, ah i ti si dženetlija. Jer ti poslanik garantije to. Jednom samo. Ali ko će to doživjeti? Kome će Allah to ukazati svog fadla? Zalike fadlullahi tihi men yasha. To je Allahovo neizmjeno dobro, daruje ga kome on, kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Neko će, znači, nasuprot toga, cijeli svoj život pokušati da bude vjernik. I onda će ga šeitan savladati, pobijediti. I na tom griješenju će se i vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala. I u takvom stanju će ga Allah subhanahu wa ta'ala proživjeti. I bit će mu stanje ili hukm njegov na onome na čemu je preselio. Na onome na čemu je preselio. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme neko će od vas raditi dobra djela stanovnika dženeta dok ne dođe lakat do dženeta. Pa će ga preteći knjiga stanovnika džehenema pa će uraditi djela stanovnika džehenema na tome će na smrt zadesti ući će ući u džehennem. Ili obrnuto, neko će od vas raditi djela stanovnika džehenema dok ne dođe kao samo lakat do dženeta do džehennema, pa će ga preteći knjiga, dženetlija, pa će uraditi dobro djelo, neko će mu kazati na pravi put, povjerovat će, vraće se Allah subhanahu wa ta'ala, samo radi malo dobra i Allah mu oprosti i uvede ga, u dženet. Znači to se dešava na Dunjalku i vidimo mi, znači iako nismo nešto godina puno živjeli, proživjeli na Dunjalku, ali vidimo da ima i onih i ovi. Da ima oni koji su bili na stazi pa su preselili na Uzubila, u stanju, u stanju da nisu imali ko sebe ni džume ja znam takve, a bili su nekada pozivači Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah Žešan nije dao taufik, nije dao uspjeh i ustrajnost. Zašto? To samo Allah zna šta je unutrinama našim. Međutim, mi sudimo po spoljašnosti, po A Allah zna i Allah da taufik kome hoće, da ga uspjeti na istini. Međutim, ima onih zalima i zulumčara što radi sve što je moguće, znači su radi od razvrta i griješenja, pa ga Allah počasti. Počasti ga zbog nečega. Allah zna, on je El Hakim, mudri, sveznajući, zna zbog čega i kako. Tako da Allah ne upućuje i ne ostavlja u zabludi što nekom želi znači nanijeti zlo i zulum učiniti, nego sve to čini iz svog, znači, adla, pravednosti, potpune i iz svoje, znači, mudrosti, da tako ljudi završavaju i končavaju na dunjalku. Allah Đelešanu kada govori o potvori koja se desila prema našoj majici Ajši radi anha i oni koji su sve to činili i radili, opisuje stanje na kraju znači te priče, svima i ona poznata. Nama je šahid i dokaz ono što ćemo navesti iz kuranskog ajta. Sura Nur 14. ajd. Allah Žešanu kaže وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ fi dunja val ahireti le mesekum fima fi azabin azim. A da Allahove dobrote nije prema vama i njegove neizmjene milosti. Zadesila bi vas bolna kazna za ono što ste činili, za ono što ste radili ili u čemu ste učestvovali. Što znači, kada su iskazali i kazali i riječi prenosilo potvori, oni su u tom trenutku zaslužili Allahu te barek vetala srđbu i grijeh, odnosno sržbu i kazna se spusti na njih. Međutim, Allahov fadlu i neizmjena milost prema njima, prema njima je učinila da se ne desi to. Nego Allah Đelešan nakon toga, vi znate da je bilo onima kojima je oprošteno, da je bilo onima koji su ostali munafici nakon toga, nisu se vratili dinu, i sve ono što se izdešavalo nakon toga. Međutim, Allah Đelešanu kaže da svi oni koji su učestvovali, svi su zaslužili bili kaznu. Ali Allah iz neizmjene dobrote prema njima, što je opet ostaje vrata teube otvorena za one koji to čini, za one koji su to činili, da se mogu vrate Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim sljedeći plod koji proizilazi iz spoznaje ovih navedenih Allahu te bareke taala imena jeste da Allah daje daje mutekijama, pravim iskrenim vjernicima, basiru, a basira je pronicljivost. Pronicljivost da čovjek može razlikovati dobro od zla, da može raspoznati laž, šta je laž, šta je istina. Razdvojiti između laži i istine. A danas živimo u velikim znači, tminama zavjeri. Jako je teško čovjek da se snađe. Zato ako nemate ufika od strane Allaha subhanahu wa ta'ala teško se može snaći. Pogledajte samo, znači, kada buziru uzeli kao primjer ovo što se dešavalo prije izbora, šta su sve stranke obećavale. Pa one za koje smo mislili da su jaki u svom vjerovanju, u svojoj vjeri, kako su nasjeli na neke, jel, na neka obećanja koja su lažna obećanja, da bi samo godinu dana, nepunu godinu dana nakon toga sve se to razotkrilo, tako da učenjaci kažu kada najđe neka fitna i smutnja i zadesi umet, među njima će samo najučeniji moći da onaj, je raspoznaju i da je shvate. Međutim, kada ta fitna iskušenje prođu, onaj običan svijet kaže, a subhala bila je fitna. Razumijete, nisu se mogli uočiti, nisu se mogli razlikovati, Allah sada nadahnije i da tu basiru, vjernicima iskrenim, a prije svega znači iskrene vjernike spadaju učenjaci, najučeniji ljudi. Jer su najbliže Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa da oni mogu znači procijeniti kakvo je stanje, šta je to što dolazi, da li je dobro, da li nije. Allah datne njima. To nisu gajb stvari koje čovjek kaže ne može on tim stvarima znati. To Allah šan darije kome hoće od svojih iskreni, iskreni, bogobojazni evolija pravih i odabrani Allahovi subhanahu wa ta'ala robova. Allah Đelešanu kaže Ja ejuhalazina amenu in tattakullaha yaj'al furkana. O vjernici, ako se istinski budete Allaha subhanahu wa ta'ala bojali, On će vam podariti, On će vas nadariti, On će vam učiniti da možete razotkriti istinu od zabude. Uvijek furkan ćeš imati u svom srcu. Da ćeš moći E, razdvojiti istinu, istinu od laži. Znači šta je zabluda, šta je istina. Ko petlja, ko ne petlja. Ali je ovdje šart i uslov, in Ako budete istinski sa Allaha bojali, ne da ja sam teke, ja sam vjernik, sve nas obuhvata, svi sam i Allahove evlije. Ti jesu u jednom općem smislu od Allahovi te je je evlija, štićenika, jer Allah štiti, štiti koga vjernike Wallahu valiju na amenu. On je uistinu zaštitnik i prijatelj onih koji vjeruju. On te štiti. Međutim, to je jedan opći vilajet, ali ima onaj koji je poseban. A to je onaj koji dobije zasluž taj furkan. I to u basiru koji Allah Žešan nadahne i datne samo u srce istinskog pravog, pravog vjernika. Yukefir ankum I on je taj koji će preko vaših ružnih postupaka prijeći Allah Đelešanu. Pa zatim kaže وَيَغْفِرْ لَكُمْ i vaše će grijehe oprostiti ili će ih sakriti i učiniti, znači da ljudi drugi ne znaju za iste. Wallahu dul fadli azim. A zaista je Allah Đelešanu neizmjerno dobar prema, prema ljudima. Poslanik alaih sallatu wasalam poznatom hadisu kaže Ittaku firasetel mu'min. Bojte se pronicljivosti vjernika. Fa innahu yanzuru bi nuri Allah zaista i uistinu on gleda nurom Allahovim, nurom Allahovim. To je nur koji Allah Đelešanu ulijeva u srce vjernika. Ovo svi priželjkuju i svi se smatraju se <laughs> vlije i onda pogrešno tumače ovaj hadis poslanika alaih sallatu Ovaj hadis po svemu sudeći, kako ga Ibnu Tejmije i Ibnu Kajim navode u svojim dijelima, smatrali su ga u najmanju ruku dobrim, dobrim hadisom. El se mi također ga smatra, smatra znači hadisom koji je dobar. Znači može se uzeti, može se razbog mnoštva drugih predaja i puteva koji dolazi e, dolaze od raštija ashaba, govore znači o istoj, o stvari. <clears throat> Danas postoje ljudi koji pogrešno shvataju. I misle da su tim posebnim deređama kojima je Allah podario Furkan i kojima je Allah podario Firasu i kojima je Allah podario Basiru, tu pronicljivost. Pa onda svojim tim olahkim shvatanjem kaže ovaj instan je takav, ovaj je takav. Pa ćete vidjeti za one dede i sve što se prošlo kroz ovo, da su oni uzimali u osnovi na ovakav način. Pa kaže, ako dedo kaže ti je dobar brak, beričetni za mustakbel, za budućnost i se oženiti, znači slobodno to učini. Razumijete? Zato što su slali takvima, smatriš da oni imaju tu firasu i basiru koja gleda nurom Allahovim te bareke, te bareke vetala. Razumijete? Pogrešno shvatili. Kad ti odeš i vidiš tog insana, insan daleko od bogobojaznosti, in, insan daleko od pokornosti, insan daleko od sunneta poslanika alaih sallatu wasalam, insan daleko, daleko, daleko, daleko od svega. Od svega onoga što ukazuje na pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i dosljednost usljeđenja poslanika sallallahu Pa kako da taj insan ima basiru? Kako taj insan da ima, da ima znači tu pronicivost u svome srcu? pa da onda kad te pogleda ovako da skonta kakav si. Danas imate učenjaka, Allah im je dao tu basiru ulio njihova srca, kada mu dođe šah i on zna da li si došao u povodu delaleta izvlačenja fetve da bi nakon toga znači pogrešno je prenosio i pogrešno tumačio. Allah mu dadne to i ne želi da te odgovori. Pa ti se vratiš kućka i kakav je onaj še nije čak došao sa istinom, tražeći istinu, o zaz, osjeti zbog čega si došao, osjeti. Ovo što se zove bosira, koja u, koju Allah ulijeva u srca vijenika, to je teško opisati, to je teško definisati šta je to. Znači, istinu je teško. U to se vjeruje da je to basira koju Allah ulijeva u tvoje srce, u pravo. Zašto je od, ono došao određeni član? Ittaku firasatel mu'min. El mu'min. Mu'min ovdje ima značenje istinski vijenik potpunog imana. Istinski vijenik potpunog imana. Ne svaki vijenik, ne svaki musliman. Boj se svakog muslimana, on ima u srcu nur i gleda on osjeća kakav si ti, ne. Ovo su zaista oni koji su dostigli ređe kod Allaha te bareke Oni koji rade sve farzove, oni koji izvršavaju sve sunnete, oni koji rade mustehabe, pohvalne stvari, Takav može imati basiru. Ne poput znači nas miskina, razumijete? Nego uistinu koji su zaista oskočili u imanu. Kod takvog čovjeka kada dođeš, on osjeća on dobio da Allaha te bareke taj nur, da možete prokužiti što bi naš narod kazao razumijete, te razotkrije zbog čega si došao. Učenjaci dijele ovu basiru, ovu pronicljivost, znači kažu da postoji jedna pronicljivost koju uistinu Allah subhanahu wa ta'ala ulijeva u srce i teško je definisati. Ali je čovjek osjeća, na osnovu nje gleda, kroz nju gleda, kroz taj nur Allahu te bareke ve ta'ala. Razumijete? ima ona pronicljivost koja pomoću znakova, stanja, koje je već bilo, ukazuje na činjenično stanje nekoga. Razumijete? Tvoja praksa meni onaj, ovaj, daje za pravo da mislim o tebi na određen način. Znam kakav si, znam šta si radio, došle su vijesti, vidio sam te. Razumijete? Sve to ukazuje na tebe. Za ovaj primjer učenjaci navode primjer hadis poslanika alaih sallatu wasalam tri su svojstva monafika. Znači nekad ti nije potrebna masira, znaš, to, postoji jasni dokaz, jasni znakovi koji ukazuje na to. Pa prva, kaže poslanik alaih prvi znak munafika, licemjera je kada govori laže. Jer to muslima nikada ne smije da laže. Nikada. Poslanik nikada nije sallallahu alihi wasallam slagao. A zamislite danas da se pozivaš na islam, da tvrdiš si zaista istinski sebenik poslanik, a stalno petljaš, stalno lažeš. I ljudi već znaju da si lažljivac. Pa ti kažeš ne, ovo iz masle, iz neke koristi, tamo nešto pokušavaš da obrazložiš, do dokada je istina na tvojoj strani, a ti petljaš. Kada govori, laže. Kaže Ibn Sajmi Rahmetullah Ali, šta znači kada govori laže? Kažu radio sam to i to, a u stvari znaš da nije to radio. Znači to je govor lažljivca. I kaže takav ima osobinu munafika, takav ima osobinu, osobinu licemjera. Kada obeća, ne ispuni. Kada obeća, stvari koje moramo znati, znači upo dana, upo noći. Kada obeća, ne ispuni. Kaže mu se mi, rahmetullah ali, poput čovjeka, šta? Kada kaže sutra ću ti doći posle sabah namaza i ne dođe. Kada kaže doćemo, dogovorit ćemo se, znači u određeno vrijeme posle podne namaza, pa ne dođe. Kaže nek znaj dobro, znaj dobro da ta osoba ima nifak u srcu. Ima nifak u srcu. Ima osobinu licemjerstva. Treće je kada obeća, odnosno kada mu se povjeri, pronevjeri. Kada mu se povjeri, pronevjeri. Kaže Prosemir Rahmetullah, daj primjer. Kada mu povjeriš novac, on ti pronevjeri. Kada mu povjeriš neki posao, on ga ne odradi kako treba. Preuzme manet da će to uraditi, međutim on to ne izvrši. U bilo kakvom pogledu njalčkom, ako krene stanje kupoprodajno, on te znači pronevjeri, Zakine. pare nestanu, nema. Koliko danas takvi znači, stanja ima među u džematu, gdje ljudi zaista kažu mi smo ehli sunne, mi sjedimo sunne, u stvari vidjet ćeš kakvih teških, znači zaista teških prelazaka granica Allah i Tebare Kvetala, znači ima, ima među, među nama. Da se ljudi spore oko veliki cifri, oko velikog imetka, da se ne mogu naći, razumijete? Kaže Ibn mi, Rahmetulali, znači nakon sumnja ovog hadisa, da su tri osobine munafika. Poslanik sallallahu alijih veselem je ukazao na ove osobine iz razloga da bi se musliman čuvao i pazio da ne bude takvi, da ne dozvoli sebi da ima osobinu da laže, da obeća pa ne ispuni, da mu se povjeri pa pronevjeri, ne smiješ to imati kod sebe, ni u kom slučaju, uvijek moraš jer suprotno ovim osobinama su osobine vjernika. Osobine vjernika. A ovo su osobine munafika. Pa kaže, to je iz tog razloga kako bi se muslimani, kako bi sumet pazio i čuo da ne zapadne takvi. A s druge strane, kaže, kada vidite da osoba ima k'o sebe te osobine, da kad govori laži, kada mu obeća ne ispuni, kada uh, mu se povjeri, pronevjeri, kada izbjegavaj ga, znaj da je ta osoba munafik. Izbjegavaj ga. Ne oslanjaj se na njeg. Ne uzmaj ga, znači u bilo kakvom poslu koje činiš. Jer vidiš da ta osoba nije, nije u redu, daleko znači od osobina vjernika da je bliži osobinama munafika i licemjera. I ovo je znači nešto gdje ti ne treba basira, pronicioz da vidiš ko je kakav. Ovaj sud je dozvolio poslanik Allahu alijih da imaš ko sebe. Znači, čim upoznaš čovjeka, kako radi, šta radi, sa čim barata, kako priča, kako se obhodi halas. Nakon toga možeš imati sud ko sebe u svome srcu. S druge strane, navodi drugi primjer za basiru, onu koju, znači, Allah Žešan ulijeva u srce vjernika. A to je primjer hadisa poslanika, alaih sallatu kada su, kada je ona grupa shaba prolazila pored plemena, nisu imali konaka, nisu imali hrane, pa su tražili konji da zanoće, pa su i odbili, nisu im dali. Pa su ošli sa strani, tu da zanoće, međutim u toku noći Akrep je jel, ujeo e, poglavicu plemena da on, znači, nakon svih tih koji su bili tu, koji su neki lijek, neku vrstu lijeka su pokušali, nije bilo, znači, uspjeha. Pa jedan od njih preporučio što misli da potražimo pomoć kod ove grupe kojoj nismo dali, znači, da prespava kod nas. Pa su poslali, pa su pitali da li među vama ima neko tako i tako se desilo. Kaže sam da ima među nama taj koji može, znači, ukazati na lijek i Allahom voljom da se to desi. Pa su i doveli, pa je on proučio suru, suru Fat i Allah dao, dao lijek nakon toga pa su dobili nagradu takvu kakvu su dobili, pa se opet raspravljalo da li je prihvatio ili ne naknada za učenje Kur'ana ili ne, sa to mesele iz koje proizlazi mnogo drugih mesela. se oni su došli kod poslanika, alaih u nisu ništa uzeli od toga. Pitali poslanika, alaih sallatu šta se desilo, kaže poslanik, kaže poslanik, ali a kako si znao, kako si znao da je ona lijek? Poslanik Ali sram nije ukazao, znači nije, ja sam tek došao da sura Fatiha može izliječiti znači, od toga. Nisu znali. Međutim, u rivajetu kod stoji i kaže to je hak, istinu koju je Allah Đelšanu u moje srce. Kažu učinjaci to je basira koji je imao, znači pronisivost koji imao ovaj asab poslanika sallahu alihi da je znao da je u tom trenutku to istina, da se ti može znači izliječiti osoba koja je znači to, koju je snašlo to što je snašlo. Pa vidimo znači da je Allah dao taj nur, dao taj nur upute u srce toga sahaba da je znao gdje je lijek, gdje je lijek, gdje drugi nisu znali. Pa se ispostavilo da se to podudarilo sa propisima šarijata, da nema tu nešto znači da da onaj dodaje što nije od šerijata jer je poslanik Ali Islatu još uvijek bio živ i mogao je znači da potvrdi ili negira, negira postupak ashaba poslanika sallallahu alejhi ve Zatim kaže Allah dželešanuhu: ma zaka minkum." A da Allahove neizmjene dobrote i blagodati prema vama nema, niko od vas se nikada ne bi, nikada ne bi očistio. Ma zeka Znači nikada se ne bi očistio neko min ehadi minkum. Bilo ko od vas. Da je dobrote i milosti prema vama nema, da nije iskazan Allahova milost dobrota prema vama, nikada niko se od vas ne bi očistio. Od čega? Od grijeha. Nikada vam Allah ne bi oprostio, nikada se ne bi uveo u dženet. A šrt i uslov za ulazak u dženet je tvoj iman. Znači, tvoje griješenje što činiš, ne bi se mogao očistiti, ne bi se mogao pokajati od kufra, od širka, nevjerstva, velikih grija, sve, da nije Allahove neizmjene dobrote i milosti prema, prema vama. Zatim kaže Allah Đelešanu, وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِي مَنْ يَشَا A Allah Đelešanu je taj koji čisti koga hoće od vas. Znači on ponovo je taj koji čisti, koji prima pokajanje, koji ukazuje na teubu pokajniku, kome hoće od vas. Ne svi, nego kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Wallahu, wallahu sami'un alim. U istinu Allah šan čuje i sve vidi. Pogledajte završetka, Allah šan čuje i sve vidi. Čuje znači onoga koji se želi pokajati, koji iskazuje riječ pokajanja. I vidi, i vidi onoga koji, koji hoće znači koji hoće da se pokaje. Zna njegovo stanje. Allah šan vidi i čuje i zna njegovo stanje. I završava. Ali da nije Allahove dobrote, i da nije Allahove milosti prema vama, nikada niko se od vas, ebeda, Lašan kaže, ebeda, nikada se niko od vas ne bi očistio od grijeha, nego to iz njegove neizmjene milosti, dobrote prema nama dozvoljava da možemo da se očistimo i da se njemu, da se njemu vratimo. Zatim, zadnji pot koji ćemo navesti, od Allahove subhanahu tala ta'ala neizmjene blagodati prema vjernicima, prema vjernicima, znači iskrenim robovima, je i ta da ih nagrađuje i više nego što oni zaslužuju za njihova djela. I više nego što oni zaslužuju. Znači imamo određene kuranske ajte, hadisa poslanika alaih salatu wasalam, gdje se navodi kurad i to i to ima to. Nagrada mu je ta, razumijete? Međutim, Allah Đelešanuhu i svoje neizmjene dobrote prema robovima daće tu obećanu nagradu, ali i više od toga. I više od toga. Allah Đelešanuhu kaže فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ U istinu koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah će ih nagraditi za njihove, njihova djela koja su činili. Allah će ispuniti svoje obećanje, nagradu će dobiti. Pa kaže, i više od toga će im dati. Od čeg, zbog čega kad mi fadli, iz njegove neizmjene, neizmjene dobrote prema robovima. Znači, Allah će ispuniti svoje obećanje, nagrađate za ona djela koja si činio i kakva znači nagrada slijedi. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala će vjernicima dati više od toga i više od onoga što je obećao. Zatim kaže Allah Đelešanuhu لِيَزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا I Allah Đelešanu će ih nagraditi, daće im nagradu za najljepša djela koja su činili. Na najljepši način koja su, uh, koji su, s kojim su činili ta, ta djela. Pa kaže وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ i on subhanahu wa ta'ala će im dati još više iz svoje neizmjene, neizmjene dobrote prema njima. Znači, Allah će te nagraditi i podarit sve ono što ti je obećao. Međutim, očekuj nagradu veću od toga. Veću od toga. Od onoga što si ti činio. Pa kaže Allah šalim, Allahu jerzuku men ješa, a on subhanahu wa ta'ala daje obskrbu kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Ali pogledajte, bi gajri hisab. Bez tog nekog truda. Kome hoće dati znači, obskrbu, bez da se trudiš, bez uloženog truda. Kome hoće, može i tako naći. Ti se neka slomi, tražeći nema. A neka subhala ne očekuješ on doći. Neočekivano. Ali to nije došlo što te neko pripazio, <laughs> da kažeš od njega, došao da Allah subhanahu on vodi brigu o stvorenjima. On znači vodi brigu, u njegovoj ruci je obskrba, u njegovoj ruci je vlast, jer je posljednik dereživosti, posljednik svakog dobra, svake vrste dobra. I kada bi pobrajali sve ove blagodate Allaha subhanahu wa ta'ala, nikada ne bismo znači, bili u stanju da ih pobrojimo. S ovim ćemo završiti. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da su učinu iskreni pravi vijenika, da oprosti nema našim roditeljima, da naša srca zbliži, da nas učusti na istini, da nas usmrti na istini, da nas proživi u društvu vjerovjesnika, dobrih ljudi, šehida i svi oni koji budu slijedili njihov, njihov put. Subhanak Allahum hamdika, šadan la ilaha ila enta stakavika tubulik. Ođe zlaku lahaj.